عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه رواه البخاري ومسلم Emirül Müminin Ebu Havs Ömer bin Hattab radıyallahu anh'tan şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Şöyle buyuruyordu. Ameller niyetlere göredir. Herkese ancak niyet ettiği vardır. Kimin hicreti Allah'a ve Resulüne ise onun hicreti Allah'a, Resulünedir. Kimin de hicreti eline geçireceği bir dünya veya nikah yapacağı bir kadınaysa hicreti hicret ettiği şeyde son bulur. عن عمر رضي الله عنه ايضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثنا مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم Ömer bin el-Hattab radiyallahu anh'tan şöyle demiştir. Bir gün biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanındayken birden baktık ki elbisesi bembeyaz, saçları simsiyah, üzerinde yolculuk alameti olmayan biri karşımıza çıka geldi. Onu bizden kimse tanımıyordu. Nihayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına oturdu. Dizlerini dizlerine dayadı, iki avucunu iki uyluğu üzerine koydu ve ''Ya Muhammed, İslam hakkında bana haber ver.'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İslam Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmen, namazı dost doğru kılman, zekatı vermen, Ramazan'da oruç tutman ve yoluna gücün yeterse, beyti, Kabe'yi hac etmendir buyurdu. Adam, doğru söylüyorsun dedi. Biz onun hem peygambere soru sorup, hem de cevap vermesine taaccüp ettik. Adam, İman hakkında da bana haber ver dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, iman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe iman etmendir. Kadere, hayrına ve şerrine de iman etmendir dedi. Adam, doğru söylüyorsun dedi. Ve ihsan, onun hakkında bilgi ver diye yine sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ihsan, sanki görüyormuşsun gibi Allah'a ibadet etmendir. Her ne kadar sen onu görmüyorsan da, o seni görüyor buyurdu. Adam, doğru söylüyorsun dedi. Ve, kıyamet hakkında bana haber ver diye tekrar sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu konuda sorulan, sorandan daha alim değildir diye cevap verdi. Adam, öyleyse kıyametin alametlerinden haber ver dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, cariyenin efendisine doğurması, Yalın ayak, sırtı çıplak fakir davar çobanlarının bina yaptırmada yarıştıklarını görmendir diye cevap verdi. Hazret Ömer anlatmaya devam ederek şöyle dedi. Sonra adam gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir müddet öyle durdu. Sonra bana, ''Ya Ömer, soran kimdir biliyor musun?'' dedi. Ben, Allah ve Resulü daha iyi bilir dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o Cibril'dir. Size dininize öğretmek için gelmişti buyurdu. Bu hadisi Müslim rivayet etmiştir. عن ابي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم Ebu Abdirrahman Abdullah bin Ömer bin El-Hattab'dan şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Şöyle buyurdu. İslam beş şey üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekatı vermek, beyti, Kabe'yi hac etmek, Ramazanda oruç tutmak.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 Mesud radiyallahu anh'tan şöyle demiştir. Doğru söyleyen ve doğruluğu tasdik olunan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle anlattı. Sizlerden her birinizin yaratılışı ana rahminde nutfe olarak 40 günde toplanır. Sonra aynen öyle 40 günde alaka olur. Sonra aynen öyle et parçası olur. Sonra oraya bir melek gönderilir. Ona ruhu üfler ve şu dört kelimeyi, rızkını, ecelini, amelini, şakimi yoksa sait mi olacağını yazması emredilir. Kendinden başka ilah olmayana yemin ederim ki, Sizden biri cennet ehlinin amelini işler, o hale gelir ki kendisiyle cennet arasında bir arşın kalır. Derken yazgı onun önüne geçer, cehennem ehlinin amelini işler de cehenneme girer. Yine sizden biri cehennem ehlinin amelini işler. O hale gelir ki kendisiyle cehennem arasında bir arşın kalır. Derken yazgı onun önüne geçer. Cennet ehlinin amelini işler de cennete girer.'' Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد Müminlerin annesi Ümmü Abdullah Ayşe radiyallahu anhadan şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim bizim bu işimize, dinimize sonradan bir şey ihdas ederse, o reddolunur. Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Müslim'in diğer bir rivayetinde ise şöyle denilmiştir. Her kim emrimize uygun olmayan amel yaparsa reddolunur.'' عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب Ravahul Bukhari ve Müslim. Ebu Abdullah Numan bin Beşir radiyallahu anh'tan demiştir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söylerken işittim. Helal apaçıktır. Haram da apaçıktır. İkisi arasında şüpheli işler vardır. İnsanlardan birçoğu onları bilmezler. Kim bu şüphelilerden sakınsa, dini ve ırzını korumuş olur. Kim de şüphelilerin içine dalarsa, haramın içine dalar. Bunun hali, tıpkı koruluğun etrafında sürü otlatan çoban gibidir ki, sürüsünü korulukta otlatı verir. Dikkat edin, her padişahın bir korusu vardır.'' Allah'ın korusu da haram kıldıklarıdır. Dikkat edin! Cesedin içinde de bir et parçası vardır ki, eğer o iyi olursa bütün ceset iyi olur. Eğer o bozulursa bütün ceset bozulur. Dikkat edin! O kalptir. Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم Ebu Rukayyete Temim bin Evs et-Dari radiyallahu anh'tan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, din nasihattir buyurdu. Biz kim için dedik? O, Allah için, kitabı için, Resulü için, Müslümanların imamları, devlet başkanları için ve bütün Müslümanlar için.'' diye cevap verdi. Bu hadisi Müslim rivayet etmiştir. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم عبد الله بن عمر رضي الله عنه demiştir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik edinceye, namazı dosdoğru kılıncaya, zekatı verinceye kadar insanlarla harbetmekle emrolundum. Bunları yaptıkları zaman İslam'ın hakkı olan had cezaları hariç kanlarını ve mallarını benden korumuş olurlar. İçlerinde gizledikleri hesapları Allah'a aittir.'' Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. An Ebi Hureyre Abdurrahman ibn Sakhr radıyallahu anh قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم Ebu Hureyre Abdurrahman bin Sahr radiyallahu anh'tan demiştir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle derken işittim. Sizi nelerden nehyedersem kaçının. Size neleri emredersem gücünüz yettiği kadar yapın. Sizlerden önceleri helak eden ancak çok sormaları ve peygamberlerine karşı muhalefet etmeleridir. Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له رواه مسلم Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan demiştir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah temizdir. Ancak temiz olanı kabul eder. Şüphesiz Allah, müminlere neyi emrettiyse, onu peygamberlere de emretmişti. Ve Allah peygamberlere, Ey peygamberler! Temiz ve helal olanlardan yiyin ve salih amel işleyin. Allah müminlere de, Ey müminler! size rızık olarak verdiğimiz temiz ve helal olanlardan yiyiniz buyurdu. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uzun yolculuğa katlanan, saçları birbirine karışan, toz toprak içinde kalan bu haliyle ellerini gökyüzüne açan ve ''Ya Rab, Ya Rab'' diye yalvaran birini hatırlattı. Halbuki onun yediği haram, içtiği haram, giydiği haram. Haramla beslenmiş. Bunun duası nasıl kabul olunur buyurdu. Bu hadisi Müslim rivayet etmiştir.